prilaborado de informoi laula agio. La rapidezzo de reago, unue pli altigas en la agio de dec gis dudec iaroi, cae seque gis la agio de proximume sestec iaroi, gi mal altigas mal rapide. Poste iom pli rapide. Laula crescanta agio, ia mal altigas la reaga tempo, La rapidezzo ce la prilaborado de certai informoi tamen restas dum longa tempo. Tion el trovis esploristoi helpe de cent miloi datatumaroi. Ecte ciu agio oni comensas pensi pli mal rapide? La averagia mensa rapidezzo ce la prilaborado de informoi pli altigias gis la agio de tridec iaroi, cae gi restas yeti un nivelo gis proximume la sesteca vivo iaro. Tion el trovis esploristoi de la Instituto Pri Psicologio de la Universitatu de Heidelberg en Germanio, helpe de 1,2 milionoi da datumaroi. Tiui datumaroi devenis el publica reta experimento pri antaujugioi, kiu funccias de jaroi, precipe en usono, sed ancau mond vaste. Per la datumoi cae per matematicae modeloi, la teamo el calculis ancau la mensan rapidezzon de homoi en la agio de dec gis octec jaroi. Sub la cilasta, la esploristoi comprenas la rapidezzon je informoi estas prilaboratai por atingi decidon. La resulto estas, che la rapidezza della reago un ue pli altigios en la agio de dec gis dude chiaroi. Gi iom mal crescas tiam, gis la agio de proximume seste chiaroi, set poste pli forte. Tio ne niel signifas che la homoi comenzas ecte la agio de dude chiaroi pensi pli mal rapide in certai situazioi, scribas la esplorista te amo en faca giornalo. Test personoi, lau crescanta agio farigias pli singardai en siai decidoi, cae movigias iom pli mal rapide. Cio signifas? Che la rapidezzo de reago en tutte mal crescas. Ciu estas positive fari decidoin pli garde, Tion la studo ne prilumigis, cae tio dependas de la unuopa caso compreneble povas esti bone collecti multa in informo in antau ol oni faras decidon. La averagia mensa prilabora rapidezzo pli en la prilumigita tasco, ec, gis la agio de tridec chiaroi, cae gi resta suffice stabila, gis la agio de sestec, cae comenzas mal ecte la agio de quindec chiaroi. Nur ecte la agio de sestec, la prilaborado de informoi en la cerbo comenzas average malaltigi. La average mensa rapidezzo tiel mal crescas multe pli mal ol oltio estis el trovita en antauae studoi, cae gi restas stabila, dum la tuta profesia carriero, scribas la esploristoi. Cela experimento, la test personoi devis attribui vortoin cae bildoin ciui aperi sur la ecrano, al certai categorioi. Ili devis exemple indici per clavo premo, ciu bildo de homo povas esti categorizata kiel nigra au kiel blanca. En aliai roundoi, ili devis attribui vortoin kiel exemple belega au terura alla categorioi bona au malbona. Tiu cele estis installitai per diversai eblai clavo combinoi etai malfacilagioi. La te amone ricardi sur la enhavon de la respondoi, sed el calculis el la reaga tempo, cae la correctezzo, exemple, ciu persono respondas pli mal rapide, char li au sci decidas aparte sin garde. Tio devus causi malplida eraroi ce tiu persono, olce persono, ce ciu anstat taue la mensa prilabora rapidezzo estas malcrescinta.